Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախն ունեցավ գոյատևման ու զարգացման նոր մարտահրավերներ։ Դրանք հաղթահարելու նպատակով ստեղծվեցին մի շարք նոր կազմակերպություններ, որոնց թվում է 2021 թվականին հիմնադրված Հաբարցախը։ Այսօր Հաբարցախի համայնքային մենեջեր Գայանե Սարգսյանի հետ կխոսենք կազմակերպության գործնեության մասին։ Հաբարցախը բլոկադայի օրերին չի դադարեցրել իր աշխատանքները եւ շարունակում է գործնեություն ծավալել այս բարդ ժամանակահատվածում։ Ընդհանրապես Հաբարցախը իրենից ներկայացնում է համատեղ աշխատելու վայր, որտեղ որ կարող են գալ տարբեր մարդիկ, տարբեր ոլորտների, ծանոթանալ իրար հետ, աշխատել միասին, միասին ինչ-որ ծրագրեր մշակել։ Հենց իր կարևոր գործոններից մեկը հենց համայնքն է, որպեսզի զարգացնենք համայնք։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում համատեղ աշխատելու վայրը, երբ որ մարդիկ ովքեր որ ունեն ինչ-որ աշխատանք, որը որ on-line է կատարվում, իրենց պետք է տարածք, որտեղ որ կարող են աշխատանքային մտնոլորտում աշխատել, որտեղ որովհետև ովքեր որ աշխատում են on-line, գիտեն, որ միշտ չի հնարավոր ու հարմարավետ տանը աշխատել, գալիս են մեր մոտ, անդամագրվում, դառնում Հաբարցախի անդամ ու օգտվելով տարածքից, որտեղ որ դուք կարող եք նաև հանգիստ աշխատել, ինտերնետի ինչքան որ հնարավոր է լավ կապ ունենալ, թե սուրճ նմանատիպ բաներ մտնում է անդամակցության մեջ ու նաև շփումը մեր networking-ը, որ որ մենք հիմա ունենք, այսինքն տարբեր մարդկանց հետ շփումը նույնպես էստեղ է կատարվում։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք երկու կազմակերպություն, ովքեր ովքեր որ միացել են Հաբարցախին ինչպես մեր անդամներ, ԽՈԱՖ-ը, ովքեր որ զբաղվում են տարբեր աշխատանքներով երեխաների հետ կապված եւ Ֆրոնտ Արցախը, ով որ հիմնականում մեդիայի դաշտում է աշխատում։ Հաբարցախը բացվել է պատերազմից հետո որպես առաջի համատեղ աշխատավայր Արցախում ու կարող եմ նաեւ ասել, որ երևի թե առաջիններից, ովքեր որ որոշել են պատերազմից հետո ինչ որ ներդրում կատարել ու Հայաստանից, որովհետեւ հենց Հայաստանից այս ամեն ինչը աշխատողներն էին Հայաստանից, տնորենը Շանքեշի Քեշիշյանը, ով որ հիմա չի կարողանում դեռ գա ցավոկ Արցախ Երևանում ա գտնվում։ Ես գտնվում չէի աշխատում հաբում, այլ որպես անդամ գալիս էի աշխատելու, քանի որ ինքս ունեմ on-line աշխատանք, հետո ընթացքում ընկերացանք, արդեն իրենց թիմն էլ պիտի համալրվեր եւ ես որոշեցի աշխատանքի դիմել։ Հավարցախը համագործակցում է բոլոր ցանկացողների հետ, իսկ դիմորդները կարող են անդամակցել կազմակերպությանը։ Անդամները կարող են լինել եւ ընտանիքներ, եւ ընկերական խմբեր, եւ պարզապես երիտասարդ անհատներ։ Փաբը բաց է բոլորի համար, այսինքն կապ չունի քանի տարեկան եք, ինչ ոլորտում եք աշխատում, եթե ձեզ պետք է վայր, որտեղ որ դուք կարող եք աշխատել, հանգիստ կարող եք իհարկե գալ։ Մենք ունենք տարբեր ծրագրեր։ Մեր հիմիկվա ծրագիրը Հովնանյան Fellows, Հովնանյանի ֆելոները, ովքեր որ 12 երիտասարդներ են, տվյալ ծրագրի համար մենք ունեինք տարիքային սահմանափակում 18-ից մինչև 30 տարեկաններ, բայց հիմնականում այդպես չի լինում, բայց այս ծրագիրը ինչու ենք մենք սահմանափակել տարիքային, որտեղ ուզում ենք մաքսիմալ աջակցել երիտասարդությանը, որտեղ գիտեք, որ երիտասարդները դա մեր համայնքի շարժիչ ուժն են, եթե նրանք չկրթվեն, չզարգանան, ապա մեր համայնքը իր տեղը կկանգնի, դրա համար ավելի շատ այսպես ասած ֆոկուսը դրեցին երիտասարդների վրա, բայց եթե դուք ուզում եք գալ հաբից աշխատել, ընդհանրապես տարիքային ոչ մի խնդիր չկա ու մենք ունենք անդամներ, ովքեր որ տարբեր տարբեր տարիքի են։ Օրինակներից մեկը կարող եմ ասել, ինչպես եթե ձեզ ծանոթ է ասկերանում արտադրվող նախշուն թեյը, իրենց իրենք ընտանիքով են այդ ամեն ինչը անում, Դավիթը ու Սուսաննան իր մայրիկը միայն էին գալիս, այսինքն մենք չենք սահմանափակել, չենք ասել միայն երեխան գա, տղան գա Դավիթը, մեկ էլ գիպսի արձանիկների պատրաստման էլի բիզնես գաղափարներից մեկը մեր անդամներից էր Կարինեն, ուզում եմ ասել տարիքային սահմանափակում չկա։ Արցախում տիրող իրավիճակը Հաբարցախին չի խոչընդոտում իրականացնելու ծրագրված միջոցառումներն ու աշխատանքը։ Անթամների համար մուտքը Հաբարցախ դարձել է անվճար։ Այս պահին Հավարցախը բացել է դռները բոլորի համար անվճար, այսինքն իրավիճակի հետ կապված մենք ունենք սինոպսիս կազմակերպությունից երկու անհատ, ովքեր որ բլոկադա է պատճառով մնացել են Արցախում, Ստեփանակերտում եւ գալիս են իրենց գործնեությունը, աշխատանքը կատարում են Հավարցախից։ Ունենք ընդհանրապես այս վիճակի հետ կապված 4 անդամ ունենք, ովքեր որ գալիս են, բայց կապ չունի, որ դուք որտեղից եք եկել, բլոկադայի պատճառով եք այստեղ թե չէ, հանգիստ կարող եք գալ ու անվճար տրամադրում ենք մեր տարածքը Ընդհանրապես մենք ունենք տարբեր փաթեթներ, կարող եք փաթեթներին ծանոթանալ, ինֆորմացիան բաց է եւ մեր կայքում habartsakh.org եւ Instagram-յան մեր էջում կարող եք նայել, որտեղ որ նաեւ ինֆորմացիա կա մեր գալիք միջոցառումների հետ կապված, ինչ որ կատարում է այնտեղ տեղադրում ենք։ Շտով ունենալու ենք երկու միջոցառում Թափ Արցախը հաճախ է կազմակերպում ուսանելի միջոցառումներ, հրավիրում տվյալ ոլորտով հետաքրքրված մարդկանց, նաև իր անդամներին։ Կազմակերպության անդամները եւս կարող են միջոցառումներ նախաձեռնել եւ կազմակերպչական հարցերում Հաբ Արցախը պատրաստ է նրանց աջակցել։ Իհարկե, մեր անդամները եւս կարող են կազմակերպել ինչ-որ միջոցառումներ ու իրենց առաջարկով, ինչպես նշել է, որ մենք ունենք տարբեր միջոցառումներ, ինչպիսին նաև ոչ միայն, այսպես ասած, կապված դասընթացների հետ, այլ նաև ինչ-որ ժամանցային ծրագրեր խաղեր, որը որ եւս շատ կարեւոր է երիտասարդների համար, դրանից մեկը ինչ որ խաղեր խաղանք միասին, ֆիլմեր դիտենք միասին, կարող են առաջարկել մեր անդամների ինչ խաղ խաղանք, ինչ ֆիլմ դիտենք, այսինքն բավացենք միշտ առաջարկներին ու նաեւ ինչ որ միջոցառումների առաջարկներ մենք ունենք, որի վրա հիմա արդեն աշխատում ենք, որ փորձենք այնպես անել իրենց ուզած միջոցառումները։ Ցավոք շատ պլանավորված միջոցառումներ ունեինք, բայց բոլոր հյուրերը Հայաստանից էին, որտեղ մենք համագործակցում ենք Impact Hub-ի հետ, ովքեր որ շատ մեծ network ունեն ու ու պատրաստ են մեծ սիրով ցանկություն են գալ Արցախ ու դասընթացներ կատարել, բայց այս իրավ ջեկի հետ կապած մի քիչ անցնում ենք on-line ռեժիմի, այդ ամեն ինչը on-line ենք կատարելու դեռ, բայց միշտ էլ ասում ենք մեր անդամներին, որ ինչ հավես գաղափարներ ունեք, կիսվեք մեր հետ, մենք կփորձենք կազմակերպել։ Կարող են նաև ուրիշ կազմակերպություններ, ովքեր որ տարածք չունեն, բայց ուզում են ինչ-որ միջոցառում կազմակերպել, գալ մեր մոտ ու մեր մոտ այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Կազմակերպչական հարցերին միշտ աջակցում ենք, օգնում ենք, ես ինքս նույնիսկ եթե ինքը ոչ աշխատանքային են Օրալինում, գալիս եմ այստեղ։ Արցախում տիրող իրավիճակը չի խանգարի նաև Հաբարցախի հաջորդ կորժամանակը Արցախի համար միջոցառման անցկացմանը։ Այն անցկացվելու on-line տարբերակով հաշվի են առնվելու Արցախում հոսանքի եւ համացանցի խնդիրները, ինչպես նաև դասավանդող ուսուցիչների զբաղվածության իրողությունները։ Դեկտեմբեր ամսին, երբ մենք առաջին միջոցառումը արեցինք, ցանց հաղորդակցության հմտությունները, երբ որ հիմնականում մասնակցում են ելի մեր անդամները, մեր ֆելոները, որ ինչպես նշեցի Հովնանյանի, դասընթացը իրական շատ հետաքրքիր էր, առանց երկացրել Հաբարցախի տնորեն Շուշանը Քեշիշյան։ Մենք խոսեցինք արցանց հաղորդակցման հմտությունների մասին, սովորեցինք ինչ պետք է անել էլեկտրոնային նամակներ գրելիս եւ ինչ չպետք է անել, որովհետեւ գիտեք, որ Արցախում ցավոք աշխատանքի մտնելուց միշտ չեն կարևոր որոնք իրենց կենսագրությունը ինչպես գրել, motivation նամակներ ինչպես գրել, դրա համար մենք բախվում ենք այն խնդրի հետ, երբ որ դուրս ենք գալիս Արցախի, ուրիշ տեղ ենք թեկուզ ուղակի Հայաստան ենք արդեն գնում, այնտեղ արդեն ուրիշ մեթոդներ են կիրառվում։ Մենք պետքա այդ ամեն ինչին պատրաստ լինենք ու խոսեցինք դրա մասին, ինչպես պետքա այդ ամեն ինչը կազմակերպի։ Հաջորդ միջոցառումը վարեցի ես Սարգսյան Կանեն, ունեի հյուրեր, ովքեր որ այդ ոլորտում, այսպես ասած, ցույց են տվել իրենց արդեն, խոսեցինք անձնական բրենդի ստեղծման մասին մասին հենց Instagram-ի, որտեղ գիտեք, որ ինչքան է դա կարևոր թե բիզնեսի համար, թե ուղղակի անձի համար, եթե ուզում է բլոգ վարել կամ ինչ-որ վաճառքներ ունենալ իր ոլորտում, դա ենք անցկացրել։ Ամեն միջոցառման մոտ 20 հոգի հաստատ գալիս են։ Միշտ մոտավորապես մի շաբաթ առաջ անպայման տեղադրում ենք մեր Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում, նշում ենք, որ միջոցառումը բաց է, եթե ինքը վճարովի է, կուզենայի նշել ինչի համար է կատարվում։ Եթե օրինակի համար մուտքավճար ենք դնում, դա նրա հետ է կապված, որ պետք է մեր երիտասարդները սկսեն գնահատել գիտելիքները եւս, այսինքն ոչ միայն գնալ հաց ուտելու ինչ որ մի տեղ, դա դրան, այսպես ասած, պրիորիտետը դալ, այդտեղ ավելի շատ գումար ծախսել, վատնել եւ այլն, այլ նաեւ գիտելիքների համար պատրաստ լինեն վճարեն թեկուզ փոքր, այսինքն այստեղ ինքը կոնկրետ գումար վաստակելու հարցը չի, որովհետեւ եթե այդպես լինի, ապա պետքա տվյալ միջոցառումները բավականին թանկ անենք, բայց մենք դնում ենք ուղակի սենց օրինակ 1000 դրամ, որ դրան կամած կամած ընտերանան ժողովուրդը, դա շատ կարեւոր է։ Միշտ ունենում ենք հյուր գերտերասիրություն, միայն ինչպես ասացի, որ շատ կարևորում ենք ոչ միայն մենք խոսենք, բացատրենք մարդիկ, ովքեր որ եկել են, լսեն ու գնան, այլ նաև ամրապնդելու համար միշտ քննարկումներ ենք ունենում իրանց հետ։ Մենք այս վիճակի հետ կապված նաև մի ծրագիր ենք սկսել, մի արշավ ենք սկսել, որը որ կոչվում է քո ժամանակը Արցախի համար։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են Արցախից դուրս, ոչ թե ֆինանսապես, այսինքն ոչ թե ֆինանսական օգնություն ենք մենք իրենցից պահանջում, ցանկանում, ուզում, այլ իրենց ժամանակը։ Ինչ որ էլի շատ կարևոր գործոն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Օրինակի համար ես ապրում եմ Լոս Անջելեսում, տիրապետում եմ անգլերեն լեզվի, ունեմ շաբաթական 3 ժամ ու կուզենամ Արցախին օգնել դրանով։ Կարողա ուզենամ պարապել օրինակի համար on-line։ Մենք կարող ենք այստեղ կազմակերպել պրոյեկտորով, այսինքն ուսուցչուհին ուսուցիչը ներկայանա, դասընթաց անցկացնի մեր անդամները եւ ոչ միայն մեր անդամները, այլ բաց ինչ որ միջոցառում կազմակերպեն։ Կարող է ինչ որ մեկը գրաֆիկ դիզայներա ուզում է իր ինչ որ դրանով։ Այսինքն մարդիկ մտնում էին, նշում էին կանոնականում, որտեղից են, ինչ կարող են անել, ինչ են տիրապետում ու ինչքան ազատ ժամանակ ունեն այդ параգամ Արցախի համար։ Շատ հավես արշավեր մենք մոտ եթե չեմ սխալվում 60 քանի հստակ չէ, որտեղ ինքը թվերով չեմ կարող ասել, բայց շատ դիմորդներ ունենք, ինչ որ շատ շատ շատ շատ կարևոր էր մեզ համար, արդեն մարդիկ դիմել են։ Մենք հիմա մոնիտորինգ ենք անում, որպեսզի հասկանանք ով ինչով կարող է օգնել մեզ Արցախին, մեր համայնքին ու հաջորդիվ քայլը արդեն մենք իրancs հետ կապնվելու ենք ու հասկանանք ինչպես կարող են կարող են օգտակար դարձնել այդ ամեն ինչը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ այսօրվա մեր հյուրը Հաբարցախ գազམ་կերպության համայնքային մենեջեր Գայանե Սարգսյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Մարի Քալայշյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։